lavi fructoin, legumoin cae folioin. Onis cias che mangiado de fructoi, legumoi cae folioi estas essenza grava por la homa sano. Citiui in liveras nepre necesa in vitaminoin, proteinoin cae alia in substansoin, kiui helpas la bonan funksiadon de la immunologia sistemo. Tamen, cition oni devas fari cun granda attento pri higieno. Multae homoi havas la impreson che tiai fresciai nutrajoi estas ciam securai por tuia consumado, sed facte homoi ofte malsanigas pro englutado de nesecurai mangiajoi cae el la casoi de malsanoi causatae de nutrajoi quardec ses procentoi ocasas cause de legomoi cae fructoi. Plei multae el tiui nutrajoi estas cultivatae en libera aero, cun la eblezzo che homoi, insectoi cae birdoi tushas ilin. Secque ili povas havi sur sia surfaco damagia in substansoina, bacterioina, fungoin, virusoin, cae venenajoin usataen en agroculturo. Crome, ili povas recevi substansoin dum la pacado cae stocado. Oni do nepre devas lavi ilin tres orgeme antau ol mangi ilin. Unua baza recomendo, ofte neglectata, estas tio, che oni devas lavi sien proprain in manoin. Anca o citiui povas surhavi microboin. La ple simplan cae efican lavadon de tiui productoi oni plenumas per siai purai manoi, frotante fructoin, legomoin cae folioin sub fluanta pura aquo. Tio suficias por forigi plei multaen damagiaen cae microboin. Oni neniam usu por tio chemiaen lesivoin, char la scelo de iui fructoi cae vegetajoi povas ensorbi tiaen chemiajoin. Oni povas uzi ancau vinagron, el vino au cidro. Oni uzas duonon de tasso da vinagro mixitan cun plena tasso da aquo, cae lasas la lavotan nutrajon entia solvajo dum du-tri minutoi. Poste, oni forigas la vinagron per pura, fluanta aquo. Tamen vinagro foie changas la guston principe de iui fructoi. Alia eblezzo estas usi natrian carbonaton, bicarbonaton, ses culeroi da bicarbonato en cent millilitroi da aquo forigas microboin de nutrajoi. Cai lasi nutrajoin dum decvin minutoi en bicarbonata solvajo forigas prescau tio in venenajoin usatain en agroculturo. Sed pli ol dec vin minutoi da trempado en bicarbonato povas rompi la sceloin cae shangi la guston cae texturon. Esploroi montris che lavado per abunda fluanta pura aquo cae simpla vigla frotado per la manoi estas same efica maniero purigi freshen nutrajoen kiel lavado per chemiagioi. Tamen, ioi studoi montris che relate al pomoi la agroculture usatai chemiagioi penetras profunde en la shellon. Protio, oni rekomendas che oni senshe ligu pomoin anta o la mangiado, malgrau che shelloi estas gravae nutrae elementoi de fructoi. Restas do la recomendo che oni lavu ilin per abunda quanto da aquo, cae vigle frotu ilian shelon. Se tivi shelo estas tre mal molai, exemple de cucurboi, terpomoi, batatoi cae radicoi, oni povas usi por lavado brosson. Relate al folioi, oni devas lavi ilin unu post la alia, dum po unu minuto. Pri folioi de lactuco, eble estas convene forgeti la plei exterain, kiwi contactas la exteran medion dum pli longa tempo. Cerisoi, vinberoi, fragoi, estas delicatai fructoi, kiwi rapide putrigas oni do conservu ilin en friduio, sen antaua lavado. Oni lavu citiuin, nur ciam oni tui mangios ilin. Lasta attentigo. Neniu lav metodo complete purigas fructoin, legomoin, cae folioin. Nur cuirado super sesdec celsiae gradoi tion faras